Արցախում գործում են 16 հիդրոէլեկտրակայաններ։ Քաշաթաղի շրջանի 181 իներորցիներ 3 քննություն են հանձնել մաթեմատիկա առարկայից։ ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամ երկրներն անհանգստացած են հարավային Կովկասում սպառազինությունների աճով։ Հայաստանի ներկայացուցիչների մամլոասուլիսներին Ադրբեջանը կեղծ լրագրողների է ուղարկում։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով։ Նոր շեն համայնքում Հայաստանի եւ Արցախի դիտողոսակիր մարզիկների մասնակցությամբ կազմակերպվելու է մենապայքարային մարզաձևերի պրոֆեսիոնալ մրցաշար։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանն ստորագրել է պետական գույքի մասնավորեցման 2010-ից 2012 թվականների ծրագրի կատարման 2016 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին ԼՂ օրենքը։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 25 տարեկան է։ Անցած տարիների ընթացքում հիմնադրամի կողմից իրականացված ծրագրերը եւ աշխատանքները տպավորիչ են թե քանակով, թե որակով։ Ինչպես հայտնեց հիմնադրամի Արցախյան գրասենյակի պատասխանատու Վալերի Ղազարյանը, հիմնադրամի աշխատանքներն աշխարի տարբեր երկրների հայկական համայնքներում կանոնակարգվում են 25 տեղական մարմինների միջոցով։ Հիմնադրամի կողմից Արցախում իրագործվել են այնպիսի խոշոր ծրագրեր, ինչպիսիք են ճանապարհների, ջրազտման եւ ջրամատակարարման համակարգերի, գազատարների կառուցումը։ Հիմնադրամի ջանքերով են կառուցվել եւ վերակառուցվել նաեւ մի շարք դպրոցներ, մանկապարտեզներ, առողջապահական հաստատություններ, մարզական ու մշակութային կենտրոններ խոշոր ծրագրերից Ստեփանակերտ քաղաքի 9-րդ դպրոցն է, որը վերակառուցման է ենթարկվում ու եղածման եղանակով։ Կառուցում ենք դպրոց սոս համայնքում մինչև սեպտեմբերի 1-ը կհանձնենք շահագործման մանկապարտեզներ ենք կառուցում նորագյուղ եւ քարինտակ գյուղերում սկսել ենք կառուցել նաեւ ուխտասարի դպրոցի շենքը Անցած քառորդ դարում հիմնադրամի իրականացրած ծրագրերից Վալերի Ղազարյանն առանձնացրեց Գորիսն ու Ստեփանակերտը, Արցախի հյուսիսն ու հարավը, Վարդենիսն ու Մարտակերտն իրար կապող ռազմավարական նշանակության ճանապարհների կառուցումը։ Մարտակերտ Վարդենիս ճանապարհի մաքսակետից մինչև Սոտ հատվածը ինժեներական առումով շատ բարդ հատված է։ Այս պահին ընթանում են այդ տեղամասում աշխատանքներ, որոնք կկանխեն փլուզման երևույթների արկայությունը։ Ճանապարհը ներկայումս գործում է, բայց մշտապես պիտի գտնվի վերահսկման տակ Ինչպես ասաց գրասենյակի պատասխանատուն, հիմնադրամի դոնորներն ու բարերարները միշտ էլ ցանկանում են տեսնել ու իմանալ, թե իրենց նվիրաբերած գումարներով Հայաստանում եւ Արցախում ինչ նախագծեր են իրականացվում։ Ցանկանում են ականատես լինել իրենց ներդրումների արդյունքներին ու որակին, եթե նույնիսկ գումարը հատկացվել է դպրոցի 1 հարկի դասարանի կամ դասարանում 1 պատի վերանորոգմանը։ Իրավախություն մեր բոլորին պետք է ասեմ, որ ամեն տարի մեր բարերարները համոզում են, որ իրանց տված գումարները ծախսում են զուտ նպատակային եւ աշխատանքների որակը տարից տարի բարելավում է։ Սակայն ասեմ, որ այդ գործում միշտ տեղ կա զարգանալու տեխնոլոգիաներ աշխարհում Վալերի Ղազարյանը համոզված է, որ ապագայում եւս Հայաստան համահայկական հիմնադրամն անպայման կշարունակի իր ազգանվեր եւ ազգաշահ գործունեությունը։ Հավելենք, որ հիմնադրամի մարաթոն 2017-ը նպատակաուղված է լինելու Արցախի տարածքում հիմնականում երկու ծրագրերի իրականացմանը՝ խորքային հորերի հորատմանն ու նոր ռոռոկման համ ցանցի կառուցմանը եւ արևային էներգիայի գիրառմանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի տնտեսության հիմնասյուներից հիդրոէներգետիկան շարունակում է համարվել Արցախի տնտեսության զարգացման առաջնային ուղղություններից մեկը։ 2017 թվականին բարձր տեմպերով շարունակվում է փոքր հեկերի կառուցման ոլորտում ներդրումների իրականացումը, որն են նպաստում է Արցախի էներգետիկ անվտանգության խնդրի լուծմանն ու հանրապետությունում ինքնաբավության շեմի հաղթահարմանը։ Այսօր Արցախում գործում են 16 հիդրոէլեկտրակայաններ։ 2017 թվականի առաջին երամսյակում Արցախի հանրապետությունում արտադրվել է 83.33 միլիոն կիլովատ ժամ էլեկտրաէներգիա, որը 2016 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 3.59%-ով կամ 2.89 միլիոն կիլովատ ժամով։ Քաշաթաղի շրջանի 181-9-րդ դասարանցիներ երեք քննություն են հանձնել մաթեմատիկա առարկայից։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Շրջանում ձևավորվել է 6 քննական կենտրոն ըստ ենթաշրջանների։ Ֆերդորի Վահան Թեկեյան անվան թիմ 1 միջնակարգ դպրոցում քննություն անցնեցին նաև Ֆերդորի Վահան Զատիկյանի անվան թիվ 2, Փարեգահի, Ներքին Սուսի, Աղավնոյի, Մշենո, Փոչանցի եւ Արվականի միջնակարգ ու հիմնական դպրոցների նորորդիները։ Կենտրոնի ղեկավար Ուրընկալով դպրոցի տնօրեն Անահիտ Քոսակյանը տեղեկացրեց, որ ընկրկված դպրոցների թվով 56 աշակերտները ներկայացել են ժամանակին։ Ավելես նաև, որ ամենաշատը 18-ական աշակերտ ունեն Բեզորի երկու դպրոցները։ Կրթության և սպորտի բաժնի վարիչը տեղեկացրեց, որ քննական կենտրոններ են գործել նաև շրջանի Հուսիսային Մոշաթաղ եւ Վարդուտ գյուղերում յուրաքանչյուր դպրոցում 20-ական աշակերտ, հարավային թևում Ողջի հովտի դպրոցների 9-րդ դասարանցիների ընդհանուր 27 աշակերտները քննություն անձնեցին Կոսականի Հատուկ Կրպեյանի անվան միջնակարգ դպրոցում։ Իշխանադորի դպրոցում քննություն անձնեցին Հակարիի ներքին ոսանքի եւ Որոտանի հովիտների բնակավայրերի դպրոցների ընդհանուր 39 աշակերտ։ Այս կենտրոնում ամենաշատը 13-9-րդ դասարանցի կա Հայկազյանի Հայկազ Խաչատրյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, որտեղ սովորում են նաև Արևան Որոտան քաղաքի դպրոցականները։ Ուրգավանի դպրոցը 6-րդ քննական կենտրոն էր։ 8 կրթօջախի 17 աշակերտների ընդգրկում։ Բոլոր կենտրոնում բացառության մշտավի քննիչներին հետևել են ԳԹԿ ներկայացուցիչները։ Արդյունքների մասին կայտնվի մի քանի օրից։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ ՆԱՏՕ-ի բոլոր անդամ երկրներն անհանգստացած են Հարավային Կովկասում սպառազինությունների աճով։ Այս մասին ասել է Հարավային Կովկասի եւ Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ հանձնակատար Ջեյմս Ապաթուրայը։ Նրա խոսքով դա ուղեկցվում է քաղաքական լարվածությամբ։ Ինչպես գիտեք, ՆԱՏՕ-ի երկու դաշնակից երկրներ՝ Ֆրանսիա եւ ԱՄՆ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ են եւ նրանք հակված են Արցախի խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, նշել է Ապաթուրայը։ ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումը ըստ նրա միանգամայն ակնհայտ է՝ լարվածության թուլացում, ռազմական գործողությունների մակարդակի նվազում եւ խաղաղարար գործընթաց։ Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք այդ տարածաշրջանում անվտանգության իրադրությանը։ Մեր հստակ դիրքորոշումն է փողորձակցել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետ, ընդգծել է Ջեյմս Ապաթուրայը։ Նրա հավաստմամբ ՆԱՏՕ-ն կշարունակի փոխգործակցել երկու երկրների եւ համանախագահների ձեռնարկած քայլերին հոգուտ խաղաղ կարգավորման։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահները բազմից ասել են, որ Արցախյան հակամարտության իրադրությունը սրող կողմը կդատապարտվի միջազգային հանրության կողմից։ Այս մասին Էստոնիայի արտգործնախարար Սվեն Միքսերի հետ մամուլի ասուլիսում հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Չնայած դրան Ադրբեջանը ձևացնում է, թե կոչերն իրեն չեն վերաբերում, որ ինքը կարող է արհամարել կոչերը, հրաժարվում է մեխանիզմներ ներդնելուց, չնայած բոլորին հասկանալի է, ով է խախտող կողմը։ Միջնորդները փորձում են հավասարակշռված արձագանքել չմատնանշել, բայց նրանք եւս ստիպված են հասարակական հայտարարություններ անել, ինչը տեղի ունեցավ, ասել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանական կողմը հասել է այն աստիճանին, որ Հայաստանի ներկայացուցիչների մամուլի ասուլիսներին կեղծ լրագրողների է ուղարկում նրանց համար նախապես հարցեր նախապատրաստելով։ Հերթական նման միջադեպը տեղի ունեցել Հռոմում։ Հայաստանի եւ Իտալիայի արտգործնախարարների համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ադրբեջանական կողմը, ինչպես բնորոշ է իրեն, փորձել է ամեն ինչ հակառակը ներկայացնել, շաղակրատելով միջազգային իրավունքի շուրջ եւ հանդես գալով խրատներով։ Լավ է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի երանախագահներն այցելում են տարածաշրջան, բայց պետք չէ այցի հետ մեծ հույսեր կապել։ Այս մասին ասել է քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը։ Ներկայումս հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացում առաջընթաց սпасել պետք չէ։ Դա հնարավոր է միայն Վիեննայում ձեռքբերված պայմանավորվածություններն իրականացնելու շնորհիվ, երբ շփման գծում կտեղադրվեն տեսադիտարկող սարքեր, երբ կկատարվի մշտական մոնիթորինգ։ Հակառակ դեպքում տարածաշրջանային վերահսկողության տեսանկյունից առաջընթաց սпасել պետք չէ, ասել է Ալեքսանդր Սկակովը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը չի կարող լուծվել ռազմական ճանապարհով։ Այս մասին ընդգծել է Էստոնիայի արտգործնախարար Սվեն Միքսերը։ Նա նշել է, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումը բխում է կողմերի շահերից։ Անհրաժեշտ է խուսափել իրավիճակը բարթացնող հռետորաբանությունից։ Մենք վստահ ենք, որ Մինսկի խումբը մեծ ջանքեր կգործադրի հակամարտության կարգավորման համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Մինսկում կանցկացվի ՀԱՊԿ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի նիստը։ Հանդիպման մասնակիցները կքննարկեն 2017-ի երկրորդ կիսամյակի եւ 2018-ի առաջին կիսամյակի համար արտաքին քաղաքականության, անվտանգության ու պաշտպանության հարցերով ՀԱՊԿ անդամ պետությունների ներկայացուցիչների խորհրդակցական պլանը։ Օրակարգում է նաև 2018 թվականի համար կառավարման մարմինների նախապատրաստման, հավաքական անվտանգության ուժերի եւ միջոցների կազմավորման պլանի քննարկումը։ Բանաստեղծ Աշուխ Սայատնովայի անունը գրող Սայատնովա փառատոնն այս տարի կմեկնարկի հունիսի 16-ին Թբիլիսիում եւ կեզրափակվի հունիսի 18-ին Երևանում։ Նպատակը հայկական երաժշտարվեստը, մեր հարուստ ժառանգությունը հանրությանը ներկայացնելն ու այն պահպանելն է։ Փառատոնի բացումը տեղի կունենա Թբիլիսիի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում եւ այն հնարավորություն կտա աշխուժացնել եկեղեցու առօրյան, նշել է Music of Armenia-ի ներկայացուցիչ Հասմիկ Մովսիսյանը։ Նրա խոսքով իրենք հայկական տարբեր երաժշտական անսամբլներից ընտրել են երաժիշտների, որոնք Վրաստանում տեղի մի քանի երաժիշտների հետ համատեղ կներկայացնեն ինչպես Սայաթ Նովայի, այնպես էլ այլ հայ աշուղների ստեղծագործություններ։ Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Սեյեդ Ալի Համենեին ԱՄՆ-ին մեղադրել է տարածաշրջանն ապակայունացնելու եւ իսլամական պետությունը հապեկչական խմբավորումը ստեղծելու մեջ, նշելով, որ նահանգները ոչ մի դեպքում չպետք է խառնվի տարածաշրջանի գործերին։ ԱՄՆ-ի խոսքով ԱՄՆ-ն եւ դրա գործակալները տարածաշրջանն ապակայունացնում են այնպես ինչպես ժամանակին արել են Հյուսիսային Աֆրիկայում, Արևմտյան Ասիայում եւ շարունակում են անել Իրաքում եւ Սիրիայում։ ԱՄՆ-ն ահաբեկիչ պետություն է եւ ինքն էլ հովանավորում է ահաբեկիչներին, ուստի անհնար է այդ երկրի հետ որևէ գործ բռնել, ասել է Իրանի հոգեվոր առաջնորդը։ Մարզասերների համար Արցախի հանրապետության ուշու կունգֆուի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ եւ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի աջակցությամբ Հունիսի 17-ին Մարտունու շրջանի Նորշեն համայնքում Հայաստանի եւ Արցախի դիտողոսակիր մարզիկների մասնակցությամբ կազմակերպվելու է մենապայքարային մարզաձևերի պրոֆեսիոնալ մրցաշար։ Այս մասին ասել է Հանրապետության ուշուի ֆեդերացիայի գլխավոր մարզիչ Դավիթ Գրիգորյանը եւ նշել, որ մրցաշարին մասնակցելու է 20 մարզիկ։ Մրցույթի նպատակն է գյուղերում տարածել եւ զարգացնել սպորտային տարբեր մարզաձևեր։ Մրցաշարին մրցանակային տեղեր գրավածները կապարգևատրվեն գավաթներով, դրամական պարգևներով եւ պատվոգրերով։ Իդեպ արդեն 2 տարի է ինչ նոր շենում անվճար գործում է Սանդա Ուշուի խմբակ, նշել է Դավիթ Գրիգորյանը։ Նորաստեղծ Արցախ ֆուտբոլային ակումբը սկսել է մարզումները։ Տիգրան Եսայանի գլխավորությամբ կայացել է ֆուտբոլիստների առաջին պարապմունքը շարունակվում է թիմի համալրման գործընթացը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, երեկոյան ժամերին անձրև եւ ամպրոպ առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 17, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։